ke cewa a cikin wani shugaban sanin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin da suna wata kuka mutuwa inda mijiji yaje gidan hajiya ma'ira domin ya ga ba har kuma su tattauna ni maryam ta jibirin na cewa ko ku biyo mu domin kun wacce za ta fara Mujibu ya faɗa a zuciyarsa bayan Suwaiba ta fito tana rangwada. Ya duba da kallo, shi kam har ga Allah bai ga abin so da Suwaibar ba, don ba baya son mai tsiba. sannan tsibar mara fasali irin jikin zaki, daga sama ƙiba, haka kuma kamar kwankwasan zaki, a tsuke sannan yana aurenta idan ta ji daɗin suna mai kyau. Daɗa haɓɓacewa za ta yi, daɗa haɓɓacewa za ta yi, da ta kace dam, ya fi son jikin matarsa. Ba rama, sannan ba ta da cikakkiyar kiba yar daidai da ita ga komai nata mai kyau mai burgewa tana kujera ta zauna sannan ta gaisa shi hajiya ce ta ce ta fi ta kawo masa abin sa mana ta tashi ta fita ita ma hajiya ce ta sani tare da hajiya suka shirya musu wani juice a duk aka zuba sannan aka juya musu wani garin magani mai kama da wani abu wai maganin mallaka ne Hajjira ya tayi bibiya ita kadai bayan zuwan su da ta amso don a mallake miki mijin din. Ko kasance idan an yi auren za ku mallake ragaman rayuwarsa ta da ba zai ga kowa da gashi ba ko da uwarsa ce ko so ya bada hajjiyarsa. Suwaiba ta shigo da tiran ta ajiye a gabansa ta dauki kofi ta tsiyaya ta mika masa ya amsa sai bismillah sannan ya so masa ita kuwa ta koma ta zauna tana kallon sa tare da yaba kyau irin nan jibi. wanda cikin fulanin ma sai an tona ga kyau ga kan tambiya ga ilimi ga kudi ga kuma ƙuruciya a gefe ko da can idan ta je gidansu Sam ba ta gajiya da kallon mujibu balle yanzu da ya hadewa haɗewa. Tamkar ka tura shi ta saka shi a cikin jaka ka saboda kyau. Ga kayan da ya sa sun amshi jikinsa yadda ga galila wai asali an yi masa ɗinkin boda mai karar kunun kanwa ya karatu an ce kin gama bana ko ko ce eh na gama ya ce kin ga shi ne ko kin ga sai ki fara zane a tare da ba ita ta sami nan credit sai da bakin ciki wai ba ta sami nan credit ta ce ni ban je na duba ba amma zan je ta faɗa haka ne dan ba za ta iya gaya masa tutar da ta samu ba kuma ba house ba english kenan ba za ta shiga jami'a a wannan shekarar ba suka ci gaba da hira amma zan ce oh sai ya sako sunan mu ne ba hausu duk ta ne da baya iya wata maganar arziki in bai haɗo da sunan matarsa ba yana koɗa ta halayenta matarsa ta isa ce kaɗai macen farko mai kyautata wa miji a duniya a zuciyarta ta sa alwasu sai ta raba harkarsa da ambatan sunan ba. za ta mai gurbinta da nata sunan a bakinsa da zuciyarsa da yadda sosai ba sai sallama da shi da tafi. bayan ya yi musu naira Hajiya ya da iyarsa aka dinga murna har da kalle saboda burinsu na shekara da shekaru akan mujibiyar ya cika ko da koma gidan goggo ba ta bar su ya tafi ba Sai da tabbatar sun tsayar da maganar biki da shi nan da wata biyu za a yi. Zai jiro bafanninsa da kuɗi tun da kuma su ne 'yan uwan babansa. sai su kai kudin da ake kaiwa na neman aure daga gidan goggo gidan sa a duk faɗi mai wuce ba ta masa komai dangane da maganar auren su da Suwaiba ma ta dindina maganar ta ce yanzu goggo dai ta dage lalle lalle ta san hada ka da ban nan yarinyar babba ta da kirki ba ta ganin mutuncin mutane sannan kowa ya san hajiya hayo da bin malaman tsibbu ka san ka na san sunanka aka kai aka yi tsibbu har ka amince tunda dai ai ba sa san auren ne ta san yadda tayi ta shiga ta fita sai da ka amince ni ake da irin su hajiya harira don luwa adan danne su fa su bata kuma su bata mu da burin mu sa ta koya gogon rumbu kai dan za ta iya tunda ta bata ita ma ta batar da ita Allah sai ki wasu san aikin gama ya gama biya ba gogoran ta riga ta shiga hannu kuma ita ma ta na kafa mujin yace wallahi ni kana ba san yarinyar nake ba dan dai in faranta gogoran ta ne wata na amince shi da ku tuna ni da addu'a Allah ya sa alheri za su kulla ko ko ba alheri ne. to Allah ya kai wa al'amarin a ga Fatima tace tunda ka ce an tsada wata biyu to ta gaya wa ba dan ta san halin da ake ciki yace gaskiya saboda gurin tashin hankali gogo ta ce kada in gaya mata dan ba a san yadda za ta karɓi abin ba idan biki ya matso sosai sannan zan gaya mata a duk faɗin ta ce ai kuwa idan kai haka haka amanar zumunci kuma ka munafinci matarka saboda ai ba zama munafinci kuke yi ba da zaka koya mata abin da yake faruwa kuma irin wannan halayyar da maza suke nunawa su tsigawa matar su za su ƙara aure har sai abu ya zo dab su gaya mata ta kawar jima a tsakanin ma'aurata har a dinga zagin matar a ce ta cika kishi tana hauka don ta zai ƙara aure alhalin su koye mata da yayi ne ya kawo musu saɓani amma ya tun farko ya gaya mata cikin lallasu da lumana da hakan ba zai taɓa faruwa ba saboda aka yau kana koma ka gaya mata sannan ka lallace ta ni ma bayan ka gaya mata zan kira ta in ƙara lallacin ta eh na'am da shawarar shi ya sama da ya shiga garin ɗaya ya ce wani katafaren supermarket da zabga wa maniban sayayya sabon mamaki sannan ya isa gida gidan sai zuba kamsin turaruka yake yi sai kam hakan yana masa daɗi yadda mu muniba take rada musu gida da ɗakuna da kamsin mai duguri don babu yadda za a yi ka je gidansu ka tarar baya kamsi har suna rada mata ƴar mai duguri sannan kuma ƴar kamsi a falo suka haɗe za ta bi da shi sai ga su har ya shigo ta ce ka dawo lafiya ko ta zuba gurin sauran jama'ar ku? ta ce kowa lafiya suna kuma gaishe shi sai suka ji sallamar yaron da ke musu hidimar gida in suna June suka amsa sallamar sa tare da yi masa izinin sukowa ya shigo musu nufi da kaya a hannunsa da ya kwaso a mota ya ajiye sannan ya yi musu sai da safe mutum da dakatar da shi ya sa hannu a aljihu ya turo gudar dubu ɗaya ya ba shi ya yi godiya ya juya ya tafi a ransa yana yaba wa kyawawan halin yin gidan nasa na kyauta da alheri da sanin darajar dan adam kai tsaye bayan mujibiyar shiga yayi wanka ya fito ya gabatar da sallar isha'i sannan ya sa ɗan rigar san iska suka dawo falonta. rufe dining dan don cin abinci suna zama cikin nishaɗi ne a ɗakinsa ta yi masa abinci kusan kala biyar har da abubuwan sa suna ta hira su cikin nishaɗi daren ya ce kawai yake yi don magana na tsayarsa amma ya kasa yadda zai yi ya gaya mata yana tsoron kada ya ruguza wannan nishaɗi da farin ciki da suke ciki saboda al'amarin kici da mata hakika babban abu ne maza ya shi ne jihadin mata kuma kici ne jihadin idan mace ta yi haƙuri ta iya yin jihadin kici da ya tunnuko mata to za ta iya samun aljanna ita kanta ba. ta lura da yanayin misalin mijin nata ya fara a daren yau saboda in har za ta fita ta dawo ko ta iske su cikin zurfin tunani a hatar ta damu sa ya tambaya yana ce mata babu komai duk yana ta faɗa mata ne don baya son abin da zai dagula zuciyarta alhalin shi ya ga kullum burinta ta ga ta faranta masa ko da za ta takura kanta ne shi in bar da addinci ta ce idan ya ga ya mata ya munafince ta hakika da ya boye mata don ya samu wa ta farin ciki shi san bai ma san yadda aka yi kaddara ta kwashe shi ya amsa wa gwaggwa cewa ya aure suwai ban ba kowane namiji yana da hujja kwakwara idan ka ga zai ƙara aure to shi kam bai ga wannan hujjar ba dan mani ba ta rage shi da komai ba ba ta da bashin sa in je gurin ta ta masa ne ita kanta gwaggwan ko da ce kan haka sai je ta ki faɗan gaskiya ta sake da cewa don ya sami zuri'a take son ya ƙara aure sai ba zai yiwu ba Allah ya azurta su ta kowane sanni amma a ce ba da arzikin ƴaƴa ai arziki bai yi ba tunda yi barba mai haihuwa ba ce rana aure wata kila ita ta haihu Ya wa gwaggon bayanin da ake musu a asibiti idan sun zo cewa lafiyar salon lokaci ne kawai bai yi ba amma gwagwa ta sa kafa ta yi fatali da bayaninsa ta ce ƙarya ne ko ya mata yake yi jama'an ce har abada ba za ta haihu ba dole yake hakura da sa ya kala gogon tun da za ta yarda ta gane ba sun fara cikin kayan ciki cike da annashuwa har da tunanin shi fa zai kawai ya sami gogo ya ce mata ki yi ya fasa auren don matarsa babu abin da ba ta yi masa kada ya zo ya aure wanda za ta yarda musu zaman lafiya shi amma da garin Allah ya waye sai ya ji san auren ya sake tasiri a zuciyarsa yanzu ba zai iya tunkawa gogo ya ce ya fasa ba idan ya yi haka tamkar ya da ta ne duk da ba wani son soyayya ba yake yi ba zai dai aure ta ne kawai saboda gwaggon ta matsa masa kuma don ya faranta mata rai sai da ya sa tsaf oh, na zuwa ofis. sannan ne ya kira muni ba suka zauna a kwanansa ya ce muni ba ina son yi wata magana amma ina son ciwo maganar ta kawai fahimta kuma wallahi ba don son raina hakan za ta faru ba na yi ne don bin umarnin gogo kuma ina ganin ni da ke mun zama jini da tsoka Sai idan aka tsaga jikina za a ga irin jinin ki kuma idan aka tsaka jinin ki za a ga irin jini na ina son mu ci gaba da hada kanmu sai da kowane ya shigo tsakanin zaman mu ba zai ga wata baraka a tsakanin mu ba balle ya sami kofar da zai ci gaba da haifar mana da wata baraka zuciyar mu ne bata mu bugawa ta mu karyata zuciyarta na irin abin da take kisa mata shi ne zai faru kafin ta yi yunkurin cewa wani abu har ya ci gaba da cewa sun riga sun san gwaggo tana son haka na aure da yar aminiyar ta Hajiya Haira wato Suwaiba to sun ci galaba a kaina dan ban san yadda aka yi ba na amincewa gwaggon zan aure Suwaiba har an sai da lokaci jiya an aje wata biyu masu zuwa za a yi auren ne nake son ki kwantar da hankalinki su ba ni haɗin kai mu ci gaba da zaman lafiya na wani alƙawari insha Allah ba za su ga wani sayi daga gare ni ba zan ci gaba da son da tattalin ki har abada ba zan zuwa miki baya ba don na yi aure za ki ci gaba da zama tauraruwar zuciyata hawaye ne kawai ke ambaliya a kuskun mu ne ba ta kasa cewa komai saboda jin wani kishin bala'i da ya tuna mata kwarai auren suwai ba ita bala'i ne a gare ta domin ko kani suwai ba ba ta da kunya sannan ba ta shiri ko kaɗan don idan mata je gidan gurin goggo ita ta ko da hajiya harira harara ce kawai za ta dinga ballawa mani ba ba ta yi mata magana sai idan ta yi mata kuma ko ta yi mata ma ba ta cika amsawa ba sannan a ce ita ce za su yi zaman titi? sannan ga tarihin rayuwar auren hajiya harira da kowa ya sani a duku har uban su so ya bayan mutu bai taɓa tunanin kwatanta ƙara aure ba duk da mai hali ne shi ba talaka ba sannan ita ce ke raga mai gidan komai zai yi sai da izinin ta yake yi ta raba su da ƴan uwansa zuwa gidansu aka suka yi rayuwarsu har Allah ya amsa ransa dama kuma ta raba su da dangin ubansu da yawa sai ta zama ita ce uwansu ita ce ubansu ko da neman aurensa aka zo sai ta wuce ta wani kawunta da yake mai son abin duniya ne ta ɗan yi masa hidima da su ta shigewa gaba wurin auren 'ya'yan nata to kun ga daga nan ne maneman auren za su gane ba su sai gidan mutunci ba tunda babu dangin uba a neman auren mutum ya ƙara lallacinta akan wannan al'amari da ya same su tare da tabbata mata insha Allah ba zai watuntar da ita ba ba zai ci amanar ta ba ta kwantar da hankalinta ta dubi su idanunta sun yi ja saboda kuka tace don Allah ina son kai min wata alfarma yace fadi ina jin ki in da zan iya ce insha Allah duk zan yi miki tace na amince ka ƙara aure amma don Allah ba da shi wai baba ka canza wata sai kuna tsoron al'amarin su da hajiyarka sannan kai kanka da ne akan irin alaƙar da suwai ba ke yi da ni idan ta zo gidanmu sai ta ce kai ta sai ko ni don na aure ka ba ta ƙaunar gani na tare da kai sam to kaga ina da muna kishi kuma abin ba zai yi kyau ba yace ba zai yi in fasa ba mu yi ba tunda na riga na amince wa Rongo idan na ce na fasa kira ce kin hana ni tunda sun ce sai abin da kika ce ne nake yi abin da nake so da ke shine ki yi haƙuri kwantar da hankalinki yarinyar nan da ta zo gidan nan ba za ta taɓa kamo matsayinki ba balle har ta ce za ta tsane ki kuma ba ta isa ta zo ta kira ta raina ki ba ko ta tayar miki da hankali wallahi ba zan lamunta ba zan nuna mata kuranta saboda haka ki kwantar da hankalinki ni da ke nan gani nan bari kuma mutu karaba takalmin kaza da za ta ci tare su cewa tana so ta je gidan inna amina wakan tsaya yana duban ta ko nazari sannan ya ce ya fita tsara ta ne gurin inna amina ki yi haƙuri kada ki sa ɗan uwanki su dinga jin haushi na ke ma kin san duk umarnin gwaggwanon ba don in ɓata ki rai ba in ban da goggo, babu wanda zai sa ni in yi abin da ban yi niyya ba ta ce ki ba ƙarar ka da kai ba kawai abin da ma zai kai ni maganar magani na ne ana gaya maka me maganin ne ta dole sai na zo ya yi mini tambayoyi kafin ya bani magani ba zan yi ya bada magani haka ba ok na tuna amma na san sai sun gaya mata wannan magana sai dai na san mama za ta baki guguwar shawara ba ba ta yana lallacin ki tare da baki shawarwari na gari kuma dama ina son in ga miki ina son za mu je umara kafin bikin saboda ki ga likita wani aboki na ya ga mini wani asibiti a Jidda dan kai ta a duba ki da ban yi wa ga miki ba na bari ne sai na ga mutum komai sannan in ga miki tace amma kana ganin gogo ba za ta ba da ka daba gani na ita kamata ka fara biya wa aikin haji kafin ni inji yake to ai ba ne. haji bane bana likita za mu je tunda dole ni za a duba ba a san wace da matsalar ba tun ga nan kasa Najeriya duk sun ce lafiyar mu kalau a san kuma ba mu san me za su ce ba take suke da Allah kan ku fada yace amma ta kama da sunan ta kafa sarrafa ta haji sun mata ta yace da yace sannan ta dawo gida ta so mu gyaran gidan kamar yadda ta saba kafin junazo yayin nasa ayyukan gidan kamar su fara wancan kayan shi da yin guga sai kuma aiki idan suna da su sai ga gidan inna Amina ta iska tare bakuwa hakan ne sa ta shige dakin su kai suna kuhiya wajen su duk ta kosa bakuwar inna Amina ta tafi don su tode da ita ta gaya mata abin da ke faruwa abin yana ta har sai ta gaya wasu kaukar talatu suka dauka suka dare mai ƙarfin gaske wanda har ya dawo hankalin ina Amina da ta dawo rakiyar bakuwarta ta shiga ɗakin nasu a hanzarce tana tambayar shi lafiya mutuwa aka yi kuke salati mai ƙarfi haka kai take amma ma da jin mutuwa da irin wannan mummunan labarin da mani ba ta bamu duk ɗaya ne a kunnen wanda aka gayawa inda ya sace tace kai wannan ya faru ne ku fito da rasu ya mun ba na son sai mun ku kautar kai karatu ce hmm, mama mun kin ji mujin aure zai nan da wata biyu ita kanta inna amina zancen ya saki zuciyarta amma don kada ta nuna ta daga tsingiza da kuma kaiwa wa ba zuciya sai ta yi ta ce to ne dan zai aure a kan matar za ta zauna ta so nan mu je ɗaki ki kyala waɗannan sakar karo in ba ki abin da za ki ba ma damuwa da za su nuna ta ta sa kin zafafa wa kanki ta so mu je mu yi bata miki idanunta cike da ƙwalla ina ta riko hannunta ta rungumo mota. tana sare mata hawayen da hannunta har suka isa ɗakinta ta zaunar da ita a gefen gado ita ma ta zauna sannan ta ce da yamin ke faruwa da gaske aure zai yi ta je da kai sannan ta labarta wa Amina yadda maganar auren take da adadin lokacin da ya rage Ina Amina ta ce yanzu wannan yarinya yar wajen Hajiya Hajira zai aura ta ce ita ce zai aura sai san tuntuni gobe ce haka auren ta nuna baya so ko lokacin bikin mu an gama da aka yi ta yi da ita kenan sai dai ya auri sai ba to yanzu sun samo kansu shine ya amince suna sun zama na wazo ƙarshe a gidan mujibu saboda halayyar jahannama kowa ya sani ba ta son kishiya kin ga ba za ta so a ce ɗan na da kishiya ba ko yanzu da yadda zai aure ta akwai abin da suka yi masa har ya amince a ta haɗu mata yi min waya ɗazun haka ta ce amma ta yi ta bani haƙuri ta ce ita san ba ta goyon bayan wannan aure don dai babu yadda za ta yi ne da ta hana shi tunda abin haɗin gwangwani sai dai ni ta addu'a lokacin da za ta shigo da shi gidan ya kare a kanta ina ne na ce, ni ma shawarar da zan baki kenan ki haƙuri ki kwantar da hankalinki ki sa Allah a zuciyarki kuma ki kudurta cewa za ki zauna da ita tsakaninki da Allah babu cutarwa sai kaga Allah ya dube ki ya yi miki kariya idan ita ta zo gidan da mugun uzuri kuma kada ki sa maganar rashin haihuwar ki a ranki ki ta damuwa Allah yana sanar da ki bai manta da ke ba insha Allah zai dube ki ya azurta ki da haihuwar ƴaƴa masu albarka in ma bai ki ba yi godiya a gare shi da ya ki rai da lafiya kina cikin rashin asirin ki wani shi kuma Allah ya ki ƴaƴan amma bai da lafiya wani babu wadatar a duk da zai ciyar da su babu muhalli babu tayi masa yawa sai arzikin 'ya'ya amma ba arzikin kwandala to kowa da irin nasa arzikin sai ki kai masa tajbiti da tahmidi da taklili ki ta gode masa kada ki kuka san haihuwa ki wa Allah ba sai ki don ya ba rai da lafiya da arziki daidai gurgurde haka nan da na Amina ta gaba da yi mata nasiha da jawo mata hadisan manzon sura Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan zamantakewar aure tsakanin mata da miji har ma da abokiyar zamanta sannan ta jawo mata ayoyin da Allah ke faɗan masu haƙuri da kuma irin ribar da za ta samu ranar gobe kiyama azumi riba ta samu ta tana tu kwakwalwarta kuma ta daidaitu ta tsaya guri ɗaya ta. ina ne na ta sake ganinta, ga mu riba ta ce to kin da shawarwarin da na baki da na jihohi don haka ki amfani da shi za ki yi ta amfani Duniya su da lafiyar muni ba ce. ani ma mama yanzu hankali na ya kwanta insha Allah zan yi aiki da shawarwarin ta insha Allah zan yi aiki da shawarwarin ki ba zan bari wani abu ya kullo ta waje na ba ranar yini mama ta yi tana ƙara ba mu ne da shawarwari da duk da zo daukan ta ma mama ta hada su ta yi musu nasihohi kuma ta nuna ta ji daɗi da bai bisa yawa umarnin mahaifiyarsa ba dan idan ya bijire ni ba abin zai shafa Rada ya yadda tun da dauko mini ba a hanya ya lura sam ba cikin damuwa walwalarta ta da ta dawo tamkar yadda ya santa ba kamar da satan lokacin da ya gaya mata batun aurensa ba tun a ranar da suka koma gida wani misawarsa suka so mu tsara yadda sa'anin bikin zai kasance sannan ita ya ɗora wa ragamar komai na bikin hatta sanya kayan akwati ita za ta yi kuma ta biyu ya ce za ta saya na ta gani amarya da ta tambaye shi dalili sai ya ce ai ita ma bai yi mata akwati ba lokacin bikin su wanda aka yi mata ba shi yayi ba yanzu ko dole ne yayi mata tunda Allah ya koye mata addini san daki ma don ta dade da yi bane da su ya canza mata amma duk da haka ya ce zai ba ta kuɗi isassu ta saya a dinga take so lokacin yana saura sati daya gwaggo ta iso garin Gombe ta ga ɗakin da aka gina domin ta wanda ya kunshi komai na jin daɗin rayuwa har da kayan kallo da AC wato air conditioner da garanta na alfarma da kujeru ɗakin ya fi ko falo ne babba sai dakin bacci guda ɗaya da zama ta ga akwatin nan da mu yi wa muniba faɗa ta dinga yi sai kuma amarya sandu ku aka kai gurin ta sai ɗan uwa suka haɗu suka kai a cewar gwaggwar ne duk suturin da muniba ce da su sai yayi mata wasu akwatunan dan gata da ɓarnata kuɗi sai ya nuna mata to ai a lokacin likita, bai yi mata ba sai ya sa ya hada yayi mata tare tace kan wannan ba wai dole bane tunda Alhaji Sani ya yi mata a lokacin sai ta fadanta tana ba ta hakuri dan ma bata san mu ban bace da kanta ta hada akwatunan ba sai ta kusa tsine masa albarka don cewa za ta yi an da san ne shi amma lake shi abin da mu ba ta guda ce ne dan bata so nuna magagwa kayan ba rabilan abin da zai iya biyo baya ba zai yi musu kyau ba dukkan su mu ba ta yi tamkar ba ita ce ake yi kishiya ba dan zai ta hankalinta tunda mijinta bai rage ta da komai ba ita ma shi yasa ta sa alwasun ba mara dafiya kuma ba haka ranta ya so ba duk da ta so ta tunzura ba don ta yi fushi ko ta nuna an yi mata ba daidai ba bata canza wa mijinta ba gogo ta ambatawa cewa mijin ya yi wasu ya bakarya don ba ya tunzura sai ta tsana gogo da sasu faɗin da take yi kullum ta ta ganta suna raha da dariya ta da mijinta kuma suna gudanar da harkokin bikin a tare don wani lokaci abubuwan da gogon ke yi na damunta Kiki kuma yana hankoro mata amma take dake sai saurin shigewa daki ta dauko alkur'ani ta kayanta sai ta ji nutsuwa ta zo zuciyarta ana sauran kwana biyu bikin da Fatima ta iso bayan isowa da Fatima masu motar kayan amarya da masu yin gyaran dakin mata ɗan uwan Hajiya Haira suka iso an yi wadatacce domin ruwan nasu ga sa, katan-katan haka aka yi ta kai musu duk wanda ta so a gagawar mu ne ba a ce ta yi ba daidai ba abin ya faskara su ba su ga aibinta ba idan sai ba ta so su zauna lafiya to za su zauna haka suka yi ta faɗa an gama gyaran ɗakin so ba har sun koma duku daki kan yayi kyau sai dai da zaka na muni ba a komai ba In na malamin muni ban da su ai irin na 'yan boko ranar bikin gida ya cika maƙis da jama'ar duku da nan gombe wasu jama'ar ina amina ne ta kawayen ita muni ban na jami'a da ta haɗu da su gurin karatun da ta fara ita kan ba za ka ce ita ake yi wa kishiya ba ta karanta ita ce amaryar don ko amaryar ba za ta kai ta yin kyau ba shi kansa angon kasa tafiya gurin ɗaurin aure yayi suna ɗakin sa yana yabawa irin kan da kai take kinjini har na ita in samu son ka kai fa ango ne wallahi duk cikin taron bikin ne idan aka tara matan nan za su zama tamkar zara ne a cikin taurari sannan mujibu mujibu yawan irin sunne ne wannan ka kula a ɗaki ka bar mutane a waje suna jiran ka kwaro sun gwaggwa ne wannan lokacin da ta zo kofar falon mu mujibu ɗin, tana kwarara masa kira ya jara hularsa da malam-malam ɗinsa ta asalin sardar gizna ya tsada farasol da ita ya kalli mu ba yake shi kenan mun tafi bata iya ce masa komai ba illa hannu da ta daga sai masa baizar bata fito dakin nasa ba sai ta tabbata gungunta da tafiya sannan ta fito a dakin ta kuwa kawayanta jami'a suna ta mamakin wannan hali na sarkarta a cewar su ne nata na bin ɗanta ɗaki don yana tare da matarsa to me kuka san ta gani in ba kabba taro ya watsa lafiya an kawo amarya ba ta gani an daɗa gyara masa ɗaki sannan kowa ya watsi sai ta rage da take ba za ta tafi ba ta kawo ta gajiyar biki misalin ta ranar mujibiyar sallama ya shigo ɗakin manuba ta iske ta a zaune gaban madubi tana kafa mai shirin kwanciya take yi gado ɗan raba tsawonsa a gaban manuban ya rusuna ya ce ke sirrin bacci na kike yi ba za ki ci jiya ina mijin ke yake ba da daren nan ta kasa a jiya zuciya ta ce ba hmm, za mu in neme ka na san ko ka dawo kana son ɗakin ƙanwata ya ce a ce in zo ban neme ki ba in yi wani guri a ce rabin jiki mahaifina ce komai zan yi sai yake yanzu ma ta sace raka na gurin ta kai ne miki take haba yayana kada mu yi haka da kai ba sai na raka ka ba dan ba na son yin katalandan a rayuwar wani yi hakuri ka tafi kai kaɗai. za ta san ganin ka ka je gurin ta kai kaɗai ba tare da ɗan rakiya ba wata bare sai sun zo tare ko kuma ya fasa zuwa ya wuce ɗakin sa da katalan lafiya shi har yadda zai je shi kaɗan. amma sai ta raka su baki ɗakin su wai ina so sai ta dawo ne da ya shigo da su ya cire mata nata da na goggo sannan ya dauki nasu ta raka su har kofar falon tuwai ba sai ta ga shiga sannan ta dawo ta inda gogo na leƙen wucewar su ta labulen windon ɗakin ta alhalin gurin gogo ya fara shiga ya yi mata sai da safe ta rufe kofar sannan ya shiga gurin muniba ne don fitina duka tana leƙen ta ga gasa da fitarsa Maliba bacci ta yi sosai a wannan dare wanda aka mata da aka yi wa kishiya a irin wannan daren ba bacci sabanin ita ya ce baccinta har da mun sabi don ba da tashi ba sai su da saura na sace, sannan ta yi sallah ta je ta gaida gogo ta dawo ta shiga kicin, don haɗa abin karyawa har ta ta gama da misalin tara na safe ango da amarya ba su tashi ba balle su buɗe ƙofar falon su wannan abu ya saka mu ba cikin kokanto ita ba abin ta ta tambaya ba ko lafiya har yanzu ba ta ji tsiriyar su ba tunda ita dai ta saba mijinta idan ya tashi tun asuba ya je masallaci ya dawo ya baya koma barci tare suke shiga kicin? su yi komai daga zuwa ɗaya har an fara saya masa rayuwa Allah sai ke munira aiwa ta farin girki kenan al'amarin sai ba ya hajiya Halira sauran al'amara ma na can gaba na ban mamaki so masu saurare idan kuka bi mu sanna a hankali za mu shiga littafi na biyu a cikin littafin nan mai suna wata kusan ni Maryam Sa'idu Jibril nake cewa gobe ya labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.